otxailak emezortzi gaur raste artea da eta berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Pedro Espadaren erakosketa kulturgunean ikus daiteke dagoeneko poesia eta arkitektura eskulturak izeneko erakusketa atzotik kulturgunean izango dugu ikusgai martxoaren bata artez zura naturala da erakusketako eskultura ororen osagai baina gu baino hobeki Pedro Espadaberak azalduko digu hau zuzenki larun bat honetan egingo dituen bisita gidatuetan mendialdea bat eta bi eskolen aurre matrikulazio astear da. Txellaren hogeian, ostegu nonetan, hasiko da, mendialdea bat eta bi eskolen aurre matrikulazioa gurasoak sei egun izango dituzte beren seme alaben izenak emateko eskola bietan aurre matrikulazioa bultzatu asmoz, kanpaina eredugarriak egin izan dira berrio batetik instalazioen egokitzapena eta langileen egitea erakutsi asmoz, mendialdea bat eta bi eskolek ateirekien jarduna egin zuten, bestetik mendialdea guraso elkarteak bideo bat osatu zuen matrikulazio kanpaina bultzatzeko horretan seme alabak deriduan matrikulatzeko arrazoian hitz aurkezten zituzten jatorri ezberdineko hainbat guraso el berrio zartar elkarrizketatzen ziren beraz Xabi kanpaina txapelak entzeko modukoa. Eta Euskarazko ipuinen aur lehiaketa. Euskarazko ipuinen aur lehiaketan parte hartzeko oinarriak kaleratu dira dagoeneko horretan zehazten denez, lehiaketan lehen ezkuntzako ikasleak parte hartu halko dute. Lehenengo eta bigarren mailako ikaslek ipuina marrazkin bidez garatuko dute bereziki, idatzetako testua laburra izanik, hiru lau bost eta seigarren mailako ikaslek ipuina nagusiki idatziz garatuko dute, baina marrazkiren bat tartekatzen besterik izango dute. Lanak eh, aurkezteko azken eguna martxuaren hogeita maika izango da, eta lehiaketako oinarriak kontsultatzeko xabi. Iru bebikoitz.berriozar.es edota eguziplaza.net. Bihar aste azkenarekin noi bezala berrezarko atenoaren txanda. Diversidad y unidad en la actuación social izeneko izketaldia elkarbanatuko dute Ateneo tarreko ibezela aste azkenean zazpi terditan. Eta joan den igandean, doinoa musika banda kontzertu arrakastatxua eskaini zuen. Berreunta hogeita bederatzi entzule izan ziren kontzertuaz gozatu zutenak eta honekin Jakob Dejan musikagile holandarren musikaz alaitu zirenak xabi. Eta jakin izan dugunez Jakob Dejan musikagileak kontzertua hasi aurretik doinuakoak animatu zituen eta sorteon alustatu ziren Facebook bitartiz bedaletako mezu batean. Eta mendialdea kirol elkarteari helduaz azkibaloiko partiden emaitzak errepasatuz sakonduko dugu kirolen informazioa. Zu kobeki ezango diguzu garazi zer egin zuten mutilek. Beno ba, xabe senirreko mutilek grabazi egin zuten berroita bat eta iruro gitabi eta partida peraltaren aurka jokatu zuten. Eta neskak bestelako sorte izan zuten, galdu izan zuten eh, hain zuzen ere burladaren kontra, burlatan jokatu zuten larun batean eh, juntzeko sortziak eta hogeietan irurogeita amabos eta berrogeita bos. Gainontzeko partiden informazioa guzkiplaza.neten ikusgai duzue. Gainontzeko partiden informazioa guzkiplaza.neten ikusgai duzue. Zer dio gaurko iragarpenak, e, garasi, momentuz freskotasuna, baina euririk ez, ezta? Euririk ez, bineon etorriko da, eh, Xabi? Gaur eh, zerua tarteka oso deitxu izango dugu ba, eta prezipitazioa txikia ingo du gaur, baina bereziki egunaren bigarren partean, eta goizean, haize ipar mendebaldetik finkatuko da, eta temperaturak, temperatura maksimoak, gutxi jaitsiko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berrio zare erratiaren sintonian fmko.zortzean edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten. Música